Hara denak eh, plantan emaiteko denbora, gaurkoan eh, baigorin gaindi biliko gira jokozkampon, ultra trail, ultra trail eta nesken pilota aipatzeko Kristof. Pilotari bat eh, gurekin bigarren partian, baigoriko zaharersigiko argia olzomendi, atxaldeon argia. Bai, atxaldean. Eta intzin baiguriko euskal trai iraganen da orten ere, bainan berritasuna. bezperan abiatuko da, salbatorez, ultra trai eunta ogoita amak kilometrako lasterkaldia, hor ditugu gogotik etorriak generat, biantoratzaile antoratzaile gurekin, Pantsika Lajamendi eta Christian Osafren, atxaleon bieri. Atxaleon. Bai, Eta hori tarazten dugu, zuen galderak egin ditzazkezuela telefonoz zuzenean deituz, zero bost, berrogoita emeretzi, ogoita amazazpi amalau amekarat. Maiatzaren ogoita amar eta ogoita amekan urepeletik baigohirat gozatzeko traila bialdiz ogoita bost kilometrako eta euskal trail bialdiz berrogoieko eraganen dira horietaz mintzatuko gira biztanda baina berritasunarekin hasiz ultra trail eunta ogoita amar kilometroa Kristian, hola gogoratu zauzue holako proba, baten antolatzeko sedea euskal jedelkartean? <clears throat> Boi, eh, nahi ginin eh, bat eh, egin eskola, uh, Eta nahi ere aberastu puskat gure, gure kitaldea, gure, gure lehiak nahi puskat aberastu. Iten Eh, lasterkari laburrak, fen, eh, uh, eh, ba, bost kilometroko erdi laburrak, beroi beroi tamar, eta beste publikoaten unk, uh, unkitzeko ere, nahi izan dugu luze bat egin, olor, egun eta oita kilometro kilometroko Hainitz ez izan da, Pantsika, horren antolatzeko? Bueno, no, eh, denak uh, ados uh, lehen eginten ginen beste, beste lasterkaldi bat ere, irailan, hor eskola onduranz, hori gelditu dugu, zenta hainitz lanazen antoratzea lasterkaldi bat hor ekainian, maiatzen edo ekainean eta beste bat irailan, behiz uh, ezartzeko lanian zailazen, hor, uh, udaikin, hor dian gelditu ginen hori. Da ia egan, eh, nahi ginen behiz eh, beste zerbait proposatu. Zenba uh, eh, denbora irautzuen uh, eskola handi gantzek? Uh, Gura bera, eh? Uh, bat urte? Onarra bi mila eta zazpian anik uste. Da lehen bizikoa? Uh, bi mila eta uh, bian? Hala, bost, bost, bost urte ez. Bost urte ez. Bai. Zailazen, uh, bian danetan antolatzia hori urtean zehag, Eta be, dena egitekotan, demora berian egitea pixka bat? Hala, hori zen, eh, galdera, eh, egin eh, ultratrail bat bai, me noiz, eh, elgarrekin, edo autatu beste, beste momentu bat, hala, hor edo hola, hala, hor dian hola antolatu dugu, aurten. Beroan bero. Beroan bero, hala, bai laguntzaileak hor dira, bon, kusiko, kusiko normalki, ala, ez da euh, lan, lan gehiago izanen guretako. Eh? Ah, ez, da hain beste izanen? Ala de, er, hain zinetik bai, hain zinetik bai, bon, uh, da, be uh, gauaz ere, euh, <laughs> hor uh, izanen gira, euh, jonen dira ordian ostiral goizian bostontan, uh, lehena ez bon, normalki... Uh, ostiral goizian Ez, ostegun goizia. Ez, ostegu, ostiral, uh, ostiral eh, uh, goizian. Ez, ez. Ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Ez, eh, ez, ez. Ez, nuen. Salbatorez den, denak hori izanen dira, bail gohin, hartzen dituzte be dortxalak, eta, ara, me abiatzia izanen da uh, ostiral goizian bostontan, Hala, hor dian nahi du ezan, ebe postoan izanen dira uh, diendeak, ebe ostiral goizetik, bostentatik goiti, uh, ibiakoit seiak arte. A, ah, beti urrepeletik abiatzia hor ere? Ez hor, uh, abiatzia izanen da bai gogin. bakarrik eh, ultratrailen dako, bakarrik, Epatuko bai. ditugu bestiak ere bai, istantean. Bai. Argi mendi, zauzu, hola, entzuten duzu laizuk, egun ta ogoita kilometro? Ebe, eh, be, obe, nik ez tutinen, baina... Ez da, pixka bat, erokeria, hala, kanpotik soin eta behar bala asterka ibiltzen zira pixka bat, baina egun eta goita amak Denboran egina izan dut eh, eskualtrai, e, eh, baina eh, bon, askizaila atxemanin, etzen hori, ez, ber, bi aldiz, bost, zen edo behoi, ah, joa behoi hoit mm. Eta ez ez, bo, gero untsa dut denen gustuko izan dadin zerbait, eta gero nien iz bortza sortan uh, kapable esan ditzen. Pario bada, aurtengoa? Zinez, zuen artian eta Christian? Bai, bai, bai eh, desafio, desafio du bada, bai. Ba, bai hartia bagina azkin, uh, ara, dila iru urte, iru uh, eh, lehia baziren, uh, dila bi urte eta jaz bi, uh, bi lehia bakarrik mainan mila behun uh, lasterkari, bon, horik uh, badazki huiten, hor dion, piskat, uh, ara, nahi ginean entzinatu. Berritasuna ere zuentzat, ah, kambiatzeko, ah, piskabat? Hori bere, berritasun bat, eta ara, beste, beste lasterkari atzure ukanen tu hor, eta... untako lehen biziko izanen da? Uh, bai, bai, uh, bai, ipakaldean bai. Eta zer sekatzen duzue eh, olako froga batekin? Berritasun hori, aipatzen ah, gure, gure zera zen, bon, berritasun bat aitia, eta gero ere, eh, aberastea gure eh, guk proposatzen ditugun lasterke, Dener, eh, dener, denen dako izan da din lasterkaldi bat. Mhm. Berbada, Kristian, ez dakit antolatzaile gisa ere, da ara, handitzen ziste, biskabat horako batekin. Ba, onditzen ez dakit, bon... Uh, uh, Beste e- zerbait pro ouais. proposatzen dugu, eh? uh, ez gira onditzen, proposatzen dugu beste zerbait. Ba, ez, dut, ez denek trail bat proposatzen, uh, ra, trail bat proposatzen, da oska bat gorago horiek. Ez? Uh, ez. ez baita espada ez, <laughs> ez, ez. Guk entzatzen dugu, ahontxin pliki egitea, guk da, dakit gugun bezala, hori guretako ez du ez, da, ez du eh, helburu bat fen eh, mm. guretako da bon ara gu proposatzen dugu jendeak ikarazten ditugu uh, eta ara tokiunen ezagu eta uh, ara el, taldean egira eta mm, Piska bat zen esplikatzeko, eh? esplikatzeko do jakiteko, piska bat trailak aski eh, ez, ez dira denetan, aski eh, dira trailak, eta mendigoiti ebe Euskal Herrian edo bai horriko balean izanen da ere trail bat iten du ere badu bere pisua ultra trail tra ultra, tra ultra trail badira trailak uh, ah, ba, izanen dira ba, bai horriko ofen azteko aurten aur uh, erjutitzen marima du uh, gira txikitzea eta ba, uh, nahi ginuke uh, eh, ultra trail uh, aipatzen delaik, hemen eh, izan dadin, eh, fen eskualerian aipatia izan dain. Aipatu duzu ez, zergatik uh, nola egin zautzuen gogorat, ala ere beste lasterkaldiak mintzu ziren, jaz eta dura bihurtete, zergatik ez egin uh, olako zerbait, izan da ere kanputik pindar bat ola? Ba, pixkat, ba, batzu galde egiten dute, eh, galde egiten dute zerbait egitea, Eh, eta uh, dute bergira joan ez dakit nun bai, eh, nuat uh, eh, olako lasterkali bat, ordean zendako ez hemen, Bon, ere badira, lasterkaleak egiten duten hainitz ultratrail ultra trail, ordean, bon, zerbait egin ere, Voilà. Lasterkadi horien antolatzeko, do, horren antolatzeko, lehen bizikoa hemen gaindi eganen dugu, esperientzia dutenen ganat izan ziste, uh, edo ez dakit... Eh, edo, estima, edo bazinuten aski esperientziarik oh. distantzia da kambiatzen bakarrik ororen buru? Ah, distantzia kambiatzen du, bon, esperientzia bon, ez dugu sobera, baina izan gira beste, uh, beste lasterkaldiatzun ikustera, no, baita ez bada, uh, oh, da zen lagik aldean ah, GRP, antolatzeri ekine ikusi, fein, piskat eleketa izan gira, izan gira akusten nola antolatzen zuten, ta, bohara, eta bulegon uh, eh, egiten zina, bule, gure, eh, eskola jadeko badira lasterkari atzu, luziak egiten dituztenak, eta eh, ene esperientzia ekin, eta dena ara, montatu dugu. Egan duzu, ez zela, ezpada lan gehiago, uh, baina jadanik, noiz hasiko ziste, egun ta ogoita hamar kilometra horien markatzen. Eta hor, baliza jan, edo, <laughs> ezakin erameren, markatze hortan, badalan. Aste bat lehenago. Mm. Eta hor, eh, beti eh, ber laguntza purua izan entziste horren egiteko. Bon, kusiko dugu, eh, bon, entzatzen gira, jadanik, nahi, nahi dituzenekin, eiten, eiten dugu uh, ibilbidea. Uh, oi kilometra, oita, oita bost kilometra Eta eten dugu uh, ibilbidea. Eta ara, ez maitzu egiten dira, eta egiten direnak bon, uh, kusten duten hundik basten den, eta ek uh, egiten uh, dira gure languntzera markatzera, eta ara. Konkretuki, zer, uh, zer markatzen duzie, nola, nola basten da? Bon, uh, markak, bon, uh, bak ditugu singulak, uh, urtetik urtera atxikitzen ditunak, eta uh, gauaz, ditugu nahi duzu eh, lasterkeriak eh, argiekin eh, argiekin, argiekin kurritzen dute eta band reflexi izan delako horitaik izarzen ditugu marka baliza horitan. Bidea erakusteko da, eh, Funtza? bai, bidea, bili, eh? bidea erakusteko Sekuritatearen aldetik mm, galeiten du ahal gehiago? Mediku gehiago, bai, uh, zendako, fin, Gehiago ez uh, diferentzia da, gau bat gehiago badugu. Lehen bat ziren bi egun, bai badugu bi egun gehi gau bat. Hortian eh, hortan da, kambiamena. Eh? Uh, gehiago bai uh, aldatzeko. Ez duzu zartzen al norbait postu batian ostiral uh, guzia, gehi gaua. Hortian uh, kambiamena hori egiteko, uh, ala, berda uh, beste pertsona batzuk atxeman. Horrek egin nahi du, sos gehiago? Bai, sos gehiago, sos gehiago ere... Uh... Irabazten da, sosa? Jaz eta edo beti... Uh... Ez eh, ez da bate sosa irabazten, gure buzeta eta bukatzeko eh, behar dugu uh, ogoi mila euro. Hori uh, da, Christian? Hori da, hori kondua? Edo bukatzeko falta dena. Bukatzeko, bukatzeko falta eh, dena. Joan behar dugu, uh, oita, eh, mila euron seka, laguntzailean ganat. Zomateko aintzinkondua da, orotara? Horten uh, berre un milako dugu. Berre mila? <laughs> berre mila, bai. Zain dira kargoa undienak, hor? jakiteko, zehazki sartzeko, baina nun dira... Lo, oe, oh, eh, logist, logistika, ba, logistika delakoa. Eh? Apairuak, logistika, eta gero uh, uh, zer dira genik hori da genik. Gehenak horiek dira. Sartzeekin, zomat iten zuez? Izen emaiteekin. Izen emaiteekin, apopres bai. egititen dugu uh, euneko latanoita amak? Uh, latanoi. latanoi. Euneko latanoi izen emaiteekin. Aintzinkonduaren euneko latanoia? Mm. Ados, beraz euneko goia behar sponsor edo bueno, besteik. Ah, be, zak, zain gaizki. Berda txeman. Berda txeman. Berda txeman. Lan badela eh, diru laguntzailean atxemaiteko. Eta nun, atx, nun, uh, nun dik atxemaiten duzu, ja? nun dik duetan gira xika, eh, hemen, hemen berian, toki berian, eta gero... Uh, uh, kirol, enpresa batzu? Berbada, ba, badira? Kirola enpresak ere, eta gero, uh, ara, eh, instituzione hori taike, eh, uketien dugu... Uh, Ixiak, Ixi Elkarkoa... Ixi Elkarkoa, eta gituzte. Dozea gainitze egin behar da? Eh, bai? Bai, bai, egin behar da. <laughs> Langileak bat dira? Ez, ez. Ah, denak laguntzaile. Denak laguntzaile gira. Hene bai. duriko, bai, laike menturaz, postu erdi baten lana... Sekatzen duzu, eh? Ez bait ez batez. Ez eta... Gu nahi dugu, fein, ara, uh, mementuko azteko uh, placer dugu lanen arzea, eta mm. elgertaraztea, uh, hastean behin edo bietan, eta hola, bon, ara. De elkarte guzietan bezala, eh, pentsatzen dut badela motore bat, zuek, hor, pentsatzen dut biak azteko hortan ziztela, eta beste zonbaitzu. ala ere, aski zisten bihotz hortan lan horren eramaiteko, edo bon, bi, iten dituzue bilkurak ere ipatuko ditugu laguntza laguntzailean bilatzeko, gian be, mementoko laguntza horren emaiteko, ala ere bihotz horren ahonditzeko edo behar liteike, edo zuen ustez aski sendoak ziste aski lotuak eta... Bon, ez gira gaizki, fen, uh, begira un bat, minan, bon, beti uh, <laughs> nahi marimaute sartu, arzen ditugu gotik, eh, Hemezortzi gira, hor, uh, eta gero badira komisio... Zuzen daritza egan dugu. Hala, komisioaniak badira, eta bakotsak hartzen du, be, nahi, diena, eta hala. Edo ez beti nahi diena? Ba, ba, ez beti nahi diena, be <laughs> bon, hala, hola egira lanian, eh, eta gero, hala, eh, uh, denak uh, bilkura bat eginen dugu denak elgarrekin, eta kusiko dugu komisio hortan, be, ze egin uh, guk ze egin eta hala. Guai, diruaren atala utziko dugu, eta uh, aipatu behar ditugu, egun ta ogoi eta kilometra horiek, ez ditugu kilometroz kilometroa aipatuko. Epa, uh, ibilbidea nola usatu duzue, nola pentsatu duzue ibilbide hori, behar bada pundu nagusiak aipatuz? Bez, abiatzia baigoritik, errandu zuen? Bai, ordeon, abiatzia baigoritik egiten dugu. Ordeon, nahi, eh, nahi, izan dugu... Piskat <laughs> zailare egin uh, ibilbide hori, ez zain, ez zain, jura, dena konatzen alduzu, eh, <laughs> usten dugu. Eh, ez baita aski zaila eutauta bat kilometro, eh? <laughs> Ba- Baina nik unateka jazi, garazira teka jazi. Piskat Ala, ala, hori da. Ah, baita, hortan ere baita. Eta bai. Baina, ez duzu kausitu. Ez. Ba, ba, bada parte petipi bat aleke. Parte petipi bat. Azteko nik oartaraziko nuen, uh, Christian Asidela nahi, dugu, nahi izan dugu zaildu. Egun ta oitamak, ez baitzen aski zaila. <laughs> <laughs> Ez, ez, zaildu. Zaila, zahi, efen, ez sobera errexea, zumaitzu erreken dira. Ez eh? ultratrail normal bat, arxi ultratrail bat. Ez, ez, ez, ez, eta, ba, ba, kompritut, bai. eta nahi, izan dugu ere egitan sagazi, eta hortako, bon, ara, bai gurritik partituko da. Bai gurritik joanen da, eh, eh, jarat buruz, uh, jaratik sartuko da, uh, dut, mako zain uh, lan hartarat, handik uh, iparlarat buruz joanen da, iparlatik izpeidera, izpeidatik hausatik uh, pasatuz sartuko da aldudera, ordeon aldudetik uh, berriz jenen dira ahadira buruz, ahaditik urrepelerat, uh, eh, urrepelean izanen da, orion hor uh, janedan toki nagusia, bon, ba, bestetan izanen dira, eh? Minan, hori nagusia, hori izanen dira medikiak, eh, Podo, podolog delako horitaik, kine horitaik, eta han untxa, untxa jaten alko ere ditute, ditu, izanen dira fen, berua, jan beruak eta jan fen, edozon. Zemat garen, zemat garen kilometroa da, oh, gutxi gura bera? Hurepren, uh, ir, ja, irutan oita ama bi kilometra normalko, normalki. Mm. Lo egiten ad, bai, lo egiteko ere, bai, bai, bai. Han lo egiteko. <laughs> Atxan eh, hartzeko. Lo egiten dute? Ba, somaitzu, gogoren bat, bai. ola, ba. Alferenak, eh. <laughs> Na, atik, ondarek, jo merkote, Ibigoiz goizian, hori mate terditan. Ba, Zagia ditugu uh, ah, uh, mugatzu. Lotipia behaz, eh? Bon, ba, be, de, de bitzin du, uh, zeten horretan <laughs> denan. Eta, bon, ara, duxatzen alko ere da. Uh, uh, ure pelean, uh, lasterkeriek, alko, fen, uh, guri maiten alko dituzte zakiatzu, beren uh, kambiatzeko buskin, eta eta han, eh, han ikan dituzte. Bestetan ere, hola iten da, zen bai, lagin, bai, bai, bai, ah, bai, bai, bai. Han, badira bi toki, han, bai, han zen eh, lagin, han eh, uh, kilometrakoa da. Ados, ah, ados. Ta ez, oino, oh, erdian gira ba, oh, bakarrik. <laughs> erdian. Oda, uh, urreperitik uh, joanen da, uh, buruz. Orrian pastuko gira, eta orriatik ginen gira, um, ordeon, uh, arneira, Eh, eh, hartuko du uh, bada famatia bidea hori hartuko du urte nola esena du uh, antzi autobai izena la croix de Thibaut croix de Thibaut buruz eta handik sartuko dira arneira arneitik uh, garazi ez? <laughs> <laughs> Hori da parte tipia. Hori da zure negoziak <laughs> eta. Ez, panxika bate. aldo urteko zu. Horsi gizazu, ahnegi, eta Ta ahneira behiz jinen gira euntzaira, euntzaira buruz. Eta euntzaitik adarza, bai gogira txartuko dira. Ara. Hori bakarrik? Hori bakarrik. Ba, hor, izan gira, aste azkena edo ortzeguna, untxalaz? ondoko, astekoa, eh? Azkenen dako. <laughs> Azkenen dako. Ez, ez da ere fite, fite abian dira badakigu. Ebe, bada... Eta ondajak, emerko eh, du, ordeon, eh, oita mazazpi horren ez. Azkenak. Ah, azkenak. gero esten duzi edo ah, afe, ba- kontabiliza, gehi hori da? Me, ah, en fet, mugak zahir ditugu, hor dion, eh, bon, hostia nahi patut eh, uh, urepele, hori jane izanen da mugat, ahne izanen da mugat, eta uh, lasterkerek ez bani madira pasten uh, tenore hartan, bon. hori? Be, bestena sobra luze izanen da... Uh, afera. Afera. Eta sekuritati bai, buruz ere, Eh? Laguntzailen buruz, sekuritatean buruz, eta bon. Desnibela, zenbatekoa da? Kipia. Uh, eh, Zazpi lauen eta lauen, zazpi mila lauen, ez minde bera... Bai, <laughs> egiten ala. <laughs> Ah, <laughs> eh, ah, eh, eh zunez, ego bai urriarat joiten da, bai menak behar dira, bai. ego joiteko? Bai, bai, bai, bai. Bai menak behar ditugu, dosi dugu dila, dila, dila ilaitea deia. No, uh, Navarako oh. gobernuari. Go, go, go bai. den gauza da? Ba, nire nahi zukaren dugu ondak mehmentuan. Ah, ez du zio, no? Ah, ez ez, ondak No. hori, elabortuko duzu epizkat. Eh, <laughs> ez bali mazizte, ez <laughs> Ez gehiago pastuko dira gara ziti. <laughs> Banaka eta binazka izanen da, eta etzen txinpiago izanen, lehemizik urtearen zat, bata edo bestia autatzia? Be... Eh, o, zergatik auturi? Zenta bestiak, e... gozazeko traila eta euskal traila, binazka dira. Bai. Bai, gehiago lastarkadi eta ukaiteko hori egin dugu. E... Bat aitzin kondu historio ere. Piska bat, behar baita aurre kondua ere bete edo... Kariogo heldu da... Na izan dugu eskual trahien atxiki, hor dion eskual eh, eh, binazka baitzen, eta beldur ginen ez aski lasterkari izaitea, orion bon, biak... Eh, Joker bat, ah, manuzia. Bai. Enkaz bai. ez balimada aski. Hau zu errangura hori ez martxatzea? Be, baginin ahangura ez aski lasterkari izan dadina, Binean, bon... Guai ez duzu eh, gehiago. Guai ez dugu Eta, bon, ara, biztan da, eh, beldur gira, demora txarra izan dadin, eta ber, berrimatugu uh, eh, ibilbildiak laburtu, demora txarra datik, eta, bon, ara... Hame, hori, mementuko gauzak dira, hain zineko lanak, uh, untxas, urtatu tuziek entzatzen gira. Ultra trai hortan likurik gelditzen da? Edo denak joanak dira hor? Ono idekia da, mi bon... Uh, Zain bat eh, parte hartza gile raino? Uh, Edek duze gutxi gura gura. Zomat bada, zomat bada hor? Uh, iru egun eta goita amak gaur. Eta zuen uh, asmoa, astapenien zertzen? Egun bat. Ah, eta iru egun eta goita amak? Bai, bai, bai. Adua jakasta zuen uh, eh, nahi bai. ere lasterkaldiak. Eldo el, el, el, el, irunak ere itenak. <laughs> ez da problemaik. Eta izen, izena eman dutenak, ez denak, eh, hemen gutxi gura bera, nundik heldu dira? Ebe, eh Frantzia guziatik, uh, eh, ere egoaldetik, uh, Alemaniak bat dira, ere, bon, ala, bi milata berreun, dira, bi milata, gira, ba, bi milata iru egun, hortan, bat badira, bezik sortzi eguna, Ehm, guri ementika, emez, ba, tokikoak, tokikoak ez. Departamentukoak. Bimila ba. berriun, de, iru, iru lasterkaliak ondatuz. Iru lasterkaliak ondatuz. Bai, bai, on nahi duer. Sortzion bakerrik emengoak. Bai, departamentukoak. Bai, ah, bai, bai, bai. Euskal Herrikoak, eh, Euskal, mm, Bai. Gero ego, ego ere ba, ba tokikoa bezala ondatu duzuak, edo bestalde... Eh, Behoita amak dira, goldetik, ez dira initz. Iru lasterkalietan? Bai, bai. Berrogo eta amak bakarrik? Bai. Bada besteik eh, bakian edo? Bai, bada beste, uh, beste zarbaitan, me bon, ez dugu ere, uh, ez gira joan arat, ere, hori, uh, ez, uh, ez dugu ah. Ba, bat ere ekspres egin, ez dugu untsa egiten hori, eh? uh, ortegu zi zertan dugu, uh, behar dugu zarbait egin, hori, uh, uh, Bitsitazen parian, diela aste batzuk ere beteteko eh, antolatzaile bat dugu, gauza bere hartzen dute, mm -hmm. aski heldunat. Eta biek eh, ez espres, eh? Mm. den pundu bat, eginen da ondoko urteentzat. Eta hainitze mazte? Uh... Eh, ere? ba, Kondatia bari matut bat dira bosteun bat emazte denetrat. Den, den, den, den, bai. Lagudena. 2000 berriun eh, lagudena bano gutio. Han izda edo kompa, komparatuz beste lasterketei? Bo, ba, mutxo da. Minedoriko xermankila eta, bon, ara, kilolori... Gainera ogoita bostian, eh, dira. Eh? Gainera ogoita bostian, eh. Bai. Nion, eh, ara, ara, mendi lasterketa, dener hirik eda, eh, gizonek, da, master, eta... Alainan. Ikaina. Argia, ze horretza duzuzuk, uh, eh, egin zinuelaik... Uh, norekin egin zinuen, behar bada zure lagunaren izena aipatzeko? eh, Nekusia ekin maialan berteretxekin. Izi garri zaila, atxemanin, eta demora anitzen manin rekuperatzeko. Ara. E, joitzapen eh, bortitza alare, eta gero zonbait hilaita zen gehiago mendirat izan. Okestatua. Okay, e, enila, <laughs> enila, as, enila mm, aski... Uh, prestatu. Prestatu ez dakit, baina enintzen oartzen zer zen. Eta gero... Palantxan, edo palantxako indaga, eta ez da bat ere berdina. aspaldi zen hori, argia? E, Niz horret uh, eh, bost urte bedena. Eh? Hmm. Zuek, hmm. Kristian Tapantxika, jendeak kurutzatzen dituzkezue, hortarako entrenatzen ari direnak, zer iritsi dute ibilbideaz, zenta neork ere enostuko ez ditu eginen, egun eta ogoita amak kilometraka intzinetik entrenatzeko, benen proba luzeak bai, zer diote, hola, uh, oagoanak dituzue intzinetik? bai, momentuko bai. Bai, bai. dira, bon, eh, anitzik eh, dute, eh, bon, ara, edera izan dela, zaila izanen dela, inan edera izan dela. eta Janik, ordukian egun tagoita amak kilometra zaila da, bentsa <laughs> mendian. Pesatzen dut. Zazpi mila metroko desnibela. Bai. Eta muga bat ezagri duzuela, erran duzu azkenen dako, undak lasterkarien zat, zuen ustez, oberenek zenbat denbora eman behar lukete? Uh, ene, fen, nire gira guan artean elekitaz, maizu garrit dute emetzi horren beste atzuk amazazpi horren ala, hori zain dira, amazazpi eta emetzi uh, Zitareko batzuek entxatute, inaute? Ez. egin daute uh, eh, itzulia, Ez. usteko? Ez dute bukatu hori <laughs> <laughs> eta bada, hor, izen emaiteetan, badira... Mm, Favorituak edo? Edo famatuak, bai. zagunak. Ba, ba, ba, badira, bai, badira, bai, badira, bai sekretua da. Bai, uh... bat aipatzen ginuen, Kristian joan, joan den egunean, eh, Alesson edo. Bai, uh... Imanol Alesson. Imanol Alesson, bai. Janik uh, eskual trailen nagusitu. Ira bazitu, deia, bai, bai, bai, bai. bialdiz. Nungoa da? Uh... Kuaja. Eskalduna. Bai, bai, eskalduna da, bai. Ba, bai, eskalduna, bai. bai. bai. 2000 eta bamean irazi du eh, bada probat eumila, eh, uh, eh, gipuztuan ikuste uh, eumilak eta eum eta irutan hori kilometra da eta desnibila eum, ah, eta ura irazia du 2000 eta bamean ikuste hmm. Bez, utziko dugu ultratrail, uh, bai, bai? Eran? Bada ere, uh, Nerea Martinez, uh, eldu dena, urare eta famatia, uh, mazte bat, famatia uh, uh mendila Horiek irabaz lezakete menturaz? Bai, favoritoetan dira. Mm Ultra Trail ala biatuko da beraz ostirale goizarekin, bakamenak, eta biara eta ostirale eta larumatarekin ere usaian bezala, ipatu behar ditugu horiek ere. Datak egiten aldira. Bai, maiatzaren ogoita bederatzi eta ogoita amak eta ogoita Eta e, gozatzeko traila bada, eta euskal traila eh, hor e, da likurik ez, gehiago? Ez da gehiago likurik, eh, hala, denak... Izi fite hartiak izan adira, uh, eh, ideki ditugu uh, izan emaitiak uh, uh, eta deia, egun bazen burian, uh, eh, bazinen dira mila eta behiun... Eh, egun baten buruan? Egun baten buruan. Ah, zain ziren, pixka bat, noiz ediki Hala, ziren? Hala, hori da. Hortian ez eta erran, ba, zonbat leku bat zirena, Bon, ordean, ala, bilkura bat egin dugu, fite-fite, uh, eh, iru egun eta segiten dugu, usten dugu, uh, dugu, segiten dugu, eta normalki, erena ginen, eh, izen emaitiak, uh, urtahilal, uh, ogoita bon, deliberatu dugu ustia bon, ebe, jaz, milata berriun lasterkaria bat ziren, aurten, bimilata, iru Hala. Eta hor mugatu zue, hor blokatu zue, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hor eski. Hori da, hori zaren da muga emendigo iti, do berba da menturaz... Eh? No, no, eh, hori, eh, Kusiko nola antolatzen den nahuten, eta kusiko. Hmm. <laughs> Nahi bali mauzut dortxal bat, posible da ino. dortxala hartuko dut problemaik gabe. Ba. Atik ez dut eginen, eh, ez dut eginen intzuria. Baina dortxala ukaitin dut ba, ez da Eta mm, bi aldiz berrogoieko euskal trail, jazko ibilbide bera? Do jaz berrogoieta bosteko zen? Jaz berroita amarrikoa zen. Berroita eh, amar. E, eh, aurten berroikoa. ba, ba, gutxi gora bera... bide, berita beritaik da. Ure peletik abiatuz Ure peretik abiatuz, biegunetan eta baigo eta elmuga. Pundu nagusiak, el eh, Trailean, bez oin dira labur biltzeko? Be, uh, lehen egunean izan dira bon, adiko kaskoa eta darza, eta biamunean uh, ara hauza, zailena hauza izanen da. Hmm. Eta gozatzeko trailean? gozatzeko trailean, hori gero ap apalago egiten gira, eh, e, baita ezpada ez da... Ezta Errietan pasatzen ba, da. pasatzen da, eta bon, uh, ez, baita ez da uh, eh, norra garen dut uh, mendik askorik. Hmm. Dena, dena erditik, fen, iremu erdi horitaik pasatzen da. Argia pentsatu duzu egitea, horitaik bat aurten, ala ere? Bo, berdine, txarra, zinuen, baina... Ez, ez, baina, e, bai, berdin gaita bosteko, egun bat, e, baitut, e, lagun batzuk egiten dute, eta berdin hori edo ikusiko. Baina ez dut izan eman Baduzu beste erika egin ipatuko dugu biaren partian istantean. Eta, bon, betukiko lasterkariak eta kanpokoak ere badira, Euskalak, Euskarak zer likudu zuen la, lasterkaldian? Galdera ona. Ez zentzipu bat, eh? <laughs> Uh, eskorak zeleku din, bon, uh, deia guk uh, antolakuntza mailan eta bon, uh, eskora entzazin da zahzera uh, uh, lehen lekian, Eta uh, uh, gero, uh, jendeak jitemari, uh, lasterkari jitemari badira gure, uh, gure lasterkari joktan, uh, uh, dira eskualdun giro bat badela, uh, sortzen da eskualdun giro bat, horrek medioz uh, jiten dira... Uh, Uh, nik uste uh, gure, uh, gure uh, ekitaldia, ekitaldierat. Eman zaun izen, izen emaiteak euskora ziten aldira? Ez dut bai. eh, bai. Kusi, eh? Bai, eskorak. Eskuizkontzetan, ez hori dugu aurten. Eta hortaz, zer oiartzen duzu, eh? Jendia, kanpoko jendiak ere sensibilizatzen dira, pixka bat? bai, pentsatzen dut, eh, oazen dira, ba, uh, alderdi honetan, badela izkuntza bat, araike, eta, ba, ba, pentsatzen dut. Eh, oarrak baitu zuen orta, zadebi dakit, frantziatik eldu direnak, edo oarrak, euskaraz ere maiten duzu, Ez baita espada, kanpoko jendeak ez dute baita espada, ez dakit, oarrik ez. Hmm. Untxa, hortan utziko dugu, justu laguntzailen bilkura, uh, Noiza? Bai, eh, ordean, bi laguntzaile, bi bilkura laguntzaile, bi laguntzaile bilkura egitengu. Ordean, uh, eh, lemizikoa da... Uh, Ostirale ah, Bai. Ala, guretako da. <laughs> Ripikatu baita eman gizuna, ostirale altxaldez, ala. Bai, ordean, uh, biagatxean. Uh, eta beste bat izanen da uh, apilaren oita bostean zazpiontan ere baigoriko horiko etxean. Ara, ben nahi dutenak, beraz, eh, gomitatuak dira lagundu nahi dutenak, bestan dena, Euskal Trail uh, lasterketa, hortan, egon gurekin, istante bigarren partea dugu, eta bigarren partean pilota izanen dugu aipagai. Ole, are, ah, ah, Gainera, Bainan nundik heldu dira gataska horiek. sokatira saiotik biztan dena. Beste gatazken mentura larun batuntan, behatzi garen lehiaketa, aldiuntan, anikuseko ikastolako burasoak, ostibarrikoen kontra. Larun batuntan amekontan, zuen laguntzarekin entzuleak. Oh, Jokozkampo saioa segitzen ari zisten zuleak Euskari gatietan, bai horriko ibaran ginen lehen partean, utat ultra trail berriaren aipatzeko, eta funtsian eh, bai horriko ibaran geldituko gira, baina pilotara pastuko gira Kristof. Za, gertsegi pilota bat asunian ari zira argi holtzomendi, eta pala antxan, eta aktualitateari lotzeko ala ere, makin zuraneiak eskuskako titulo eramandu joan den igandian biegen mailan, pixka bat ospatu duzue? Eh, nik ez, baina noriek bai. <laughs> Bai, bai. Eh, bai. bai, gorri eh, bai. bai, bai, bestain dute. Uh, Oiak zuen alzen dut zuen, Ala? Bai, bai, iduriz uh, untsa, berde mesala. Habe, <laughs> guk ere ukan ditugu, eh? <laughs> Idaztiak ilan nik nakin, ala. Ez da komploto. Untsa, kom, untsa kom... bestatu dute. Bera, zu palantxan ari zira, Euskal Herriko finalerdia jokatuko duzu igandian, mailan agusian, noiz ez gerostik ari zira pilotan Horten, uh, eh, bo, ekipitik, uh, eh, badut, uh, germintan uh, aizaraniz ekipitik uh, plazan, bad, dugu plaza bat etxe ondoan. E, germietara? Bai, eta horten gero... Bai gorin. Germietan bai bai. Eta Onokoan, ba? Beaz, uh, gero zarrersegi pilota, pilota bat asunian txartu nintzen, amek aurtetan. Beaz, badu, ogoi urte, baino gehiago. Ah, dugu adina, ipatuko beraz. Eta beti bai nahi ari izan zira? Bai, bai, bai, beti. Uh, ez, uh, eh, indut urte bat ez, uh, eh, ekstansione bat, uh, senpererat, spuk uh, La, ze zinuen lagunik uh, txapelketaren jokatzeko edo lagun bat ere behar bada senperekoa? Bai, bietaik piskat. Nor zen? Magalikomet. Magalikomet. Eta berada, da parian ez, igandian? Bai, hori bera. Ah, ipatuko dugu hori ere, xarri. <laughs> Eta beste kirol batian na zira? Bai. Bo eskual trailen behin? <laughs> bai, ez, gero, uh, bo, gero dantzana, izan aniz eh, luzaz, eta jimaztikan, uh, eh, amak bat urtarte. Eta huai bakarrik uh, palantxa? Huai uh, bakarrik... Uh, Zerizki, bai, ez, palan, tukuri janai, baina. Bai, bai, bakarrik palan. Eta bon panjika, argumen dizu, pilota analizira pixka bat? Guti. Aizana? Aizana. Goizeko izahan? Eta bai. <laughs> Nomo itik, <laughs> Christian? Usa <laughs> bai, pixkata izan aniz, baina fitege egiltu niz. Koizeko izakan? <laughs> Bankan, ez? <laughs> Ez. Bankan bazen edo zarexegin, ez? bai. Eta zarexegik aski leku emaiten dien, esker? Eh, argia? Bai. Bai? Bai, bai, bai. Eh, ez ez ez da, bate eh, zarrexegin gure behar den lekia dugu. Ez dugu bat ere eh, plenitzeko alde hortaik. Eta gerota gehiago gira. ni hain intzalaik amak bat urtetan jungutik ginen, eta hoa ikusten dut bagira behoita amak bano gehiago. Ba, ez gira ono heldu e, pareko tasunerat, baina gero aniz neska bada. Elzen, ari. Bakia genetarikoa da konten dena nesken lekuarekin bere batasunean eta ez dugu polimikarik sortuko, baina goizeko izan, ez ziren sobera, kontent, ara, <laughs> jintzire laik. Jokolari eta entrenatzaile? Bai, hor, uh, bigarren mailako neskak uh, entrenatzen ditut, eta lehen hau uh, uh, tipiak, mm, eskola. Hainitz, denbora galiten hau zu? Hor, uh, bakarrik uh, astean horren uh, bat, hor, uh, zegunetan, baina az, beste ikaz. Gero, idazkaritza zere okupatzen iz uh, bulegoan. Zer likudu du uh, kirolak zure bizian? Oai, uh, eh, ala ere... Anitz, leko anitz, bai. Bai, bai, leko Ari gira hastean uh, behin edo bi Gero fisiko kire entrenatzen iz, eta partidak haste buruetan. du hastean uh, lau aldiz. Hala, hartzen du. Bai. Zure ofizioa? Erakasle, eskoarako erakasle. Hala, baduzu hastea behaz. <laughs> Badut, eta, eta untsa zaut. Eta hartzen dut kirola indako. Untsa, untsa. Pilota goma betean ari zira memento hontan, utxian edo balinean ere ari zira? Bai, bietan. Bietan? Bestian ere lehen mailan ziren? Bai, bai, bai. bai. Zoi nahiago duzu? Bo, biak gustukoak ditut, eh, jokoa difenta da, gero gustuz eh, palantxan nahiago dut. Hala, palantxa egiten da goma betearen zaten bai. zule bat, eh, Hori da, gero tipitik hortan izan agira, eta gero balinean behantago hasi eh, Hori e, sartu da, bereziki parnek aldat, biziki aski behant. Hoi hemen e, ari da sartzen, baina luzaz gira izan, dira amara urte nuke, asiniz e, pilota utxaikin. Mm. Eskus, bakatu, eskuska izan azira tipitan? Ez, bate. Bate, eta guai aipatzeko beste modalitateak, neskak aipaitiriare fronten izan, entxatu hau Bai, entzatu joan den urtean, txapelketa eginen, eta be, finalerat nintzen bigarren mailan, eta bo, aski eh, gustuko haukanin, gero ahun difenta da. Fronteniz eskerparetan da hori da, eh? Bai, eskerparetan da, tenizako eh, jaketa batekin. Eh? Oita marrekoan, eh? Bai, oita marrekoan. Ah, diferentzia hundia, dibidez, balinarekin, Ezkerparet, ezkerparetan, ez bai. hainbeste, plazamendoen aldetik, gero uh, efetuen aldetik tabai. Zenta frontuen izan efetu gehiago sartzen da, eta berba besu gutiago behar da ere. Aldiz, uh, ba, linean eh, fisiko kizailau da, eta uh, besu gehiago ere, behar da. ala ere, biziago da balina palantxa baino ez? Biziago da, uh, baina... Besu gutiago rekin behar bada hartzen alda bai, balina? Eta janezake teknikoago, bai. Eta zu, ze lehenagotik hasi baitzira palantxan, ortako nahiago duzu, eran duzu. Bai, eta ra, trinketian, ez dakit, eh, dut, uh, eh, maitze eh, direktuki hartzea ere. Uh, zenta balinean, trinketian, ara, ez, xarerat, uh, joite direktuki ez da susen, behaz horrek. Uh, bon. Nazioarteko le, legeetan, eh, gero, bai. lehiaketak eta egiten dira ere zuzenki, baina xapelketetan bai. ezin da zuzenki xarean eman. Euskarak, ze neskek badutela likua zaharrexegin, Euskarak? Ere. Bai, gero eta gehiago? Eh, bai, be, ez dakit gero eta gehiago, baina eh, egia da, guai, eh, ba, guk denaiten dugu bizkuntzetan. Uh, Bahne komunikazioa, behaz gutun guziak iskatzen dugu bizkuntzetan, eta hor oh, joan emilkuran ere aipatzen ginen... Uh, Bergintila trinketian eta eskora zahaziz, eta bon, ba, aurrekin gero eta gehiago entzuten ditugu ere uh, frantxesa zahzen, eta hori bai, importanta da guretako. Bilkura, bilkura nahi patu zu, baina bilkura hori euskaraz, ala frantzesez? Az, bilkura egine e, eh, nagusiki frantzesez da, baina eskoraz mintzatu nahi dinak, eh, eskoraz egiten du. Eh, Euskararekin lotzeko, grauni, grauni lehiak eta hortaz jakinan zira, behar badan, Gipuzkoa, Eriosa, Araba, Bizkaia, Nafarroa eta Ipagaldeko provintzian arteko norgeiago ka joko handa memento honetan. Zuko, horako ekitaldi bat, pentsatzen du, begi honez ikusten duzula? Ha, ah, bai, bai, bikain da. Eh? Ez dugu sekuran horako uh, eh, okasuna ikukan, hartzeko beste provintzian kontra. Eta hor, lehen aldiko Iparaldeko selekzio bat aizaitia, eh, bikaina da. Zenta guk zautzen ditugu pertsonalki, hango neskak, baina uh, mm, kompetizio ofizialik edo ez da sobera, salbu uh, eh, eskolegiko pilotaligak uh, eh, guai dituela eh, gure, uh, gure kompetizioetan, lehiaketetan, baina gero gu arat ez gira joaiten. Hmm. duzu gaunean? Ez, ez zu partartu. Ez, ez dakizu, mantzagun, pilotariak identifikatzen diren, funtsian beren provintziari, bon, kasu hortan, ipagaldea ez da provintzia, baina o, provintziak isa hartua da, Pentsatzen dut, uh, eh, boero, orten lehen aldia zen. Orduan, uh, eh, berdin uh, aski behia baitzen, janezak ez baina pentsatzen dut denbora ekin hartuko dila eta martxatzen aldela. Ez da gazten aldia, izan da, da moztura luze bat, baina, baina zonbait, janik ere olako zeiten txatua izan zen. Bai. Euskal Herriko ligak indarrak indituela, egualdeko parean hartzeko, falta dena behar da erraiten zinuen dola guti, da zuek hara joa itiare, bat Euskal Herriko bai. ligak handolatzia. Hand Be, bai ere, baina gero adibidez guk uh, akit gara ibataz maite juizekin aipatu nin eh, maite juiz iduñako jokolari bat da, uberena nahi dena. Eta berdin zenako guk uh, be, bai gohi izan ez, uh, nafarroko lehaketan ez ginen parte hartzen al, eta galdin eta uh, ezen posible izan. Ezen ta berdin... Nafarroak ez zuen uh, onartu. Nafarroko <laughs> federazioak uh, ez zin, alta nafarroak ginen, baina uh, bon, ezen posible. Apena eman Gipuzkoan, Bizkaian, ere ez duzu parte hartzen dugu, Ez dugu galdin, egia jan nik ez dut galdegin Baina ez da, mementoan neho ez da Aspaldian eh, lehen mailan, hor eh, goma betian? Bai, badu uh, bat urte, hmm. horako mm. zait. Bai, eta amaia zer, eh, zure gibelekoa da, eta bada bultia bat amaia zer erekin ahizirela? Bai, ere, uh, ez amak, baina janezake bospasai hola. Ze, igu ziren beste lagun batekin? Mai. Eh, lehen mailarat? Aipatu, aipatu eh? behar bada nox zen edo garaian norikina izan zinen eta? Ordean, bof, izan ditut... Eh, partaide difendak ez, gero izan aniz, uh, eh, bon, Chantal Lajondorekin uh, junior arte, gero, uh, bez, uh, Magali Kometekin, Zerrekin, eta Elena Anzola Berrekin ere izan izurtetez, e, eta ara. Eta, xapelketan, lau oberenak ziste finalerdietan, zure ustez, objektibuki? Uh, <laughs> ez Baila da, objektibuki egeitea, baina ikusiz multsuetako partidak nola joan diren, merexia da, zen izan baitira finala laudenak aintzin. Eh? Bai, pentsatzen dut uh, baietz, gero gu uh, espantuik gabe, zen da <laughs> final uh, laudenetan uh, irazidugu, baina bon, bos punduz bakarrik, ordean ez gira ere uh, nausitu aixe. Nortziren? Airetik. Uh, Oksubimoezka. Bai. Hori da. Eta horiek bigarren mailatik gaiten dira, joan den urtean hain dute xapelketa bigarren mailan eta jun nausi ziren urte osoan. Eta urtean lehen mailan hain zobetu dira eta maila poita erakutsi dute. Final erdi horretan ez da sorpresa ondirik funtsian? Ez hain beste, ez ez ez. Balinean badira egualdeko neskak, gehiago, goma betian ez dira heltzen, edo ez, ez, ez duten izenik eman ba, behar? Ez dute usaiak, ez. Horiek ari dira gehiu ezkerparetan eta ari dira um, mm, manzizan. Manziza da palabat uh, eh, bizikipizia eta bon, baute usaiak hori, baina gero... Uh, eh, Neskakortan ari dira. Bai, eta gero eh, goma betean guti. Guti ari dira. Trinketean guti. Trinketean, eh? hmm. Bai. Silvi Altzuet eta Magali Komet, parian, bat untsa ezagutzen duzu, Magali Komet, bera giberetik ari da, zer dira bere ezagugarriak? Magali kometen ez augariak. Uh, adretara biziki, filota zertzen du nahi den, dilekian. Denak araz izte pixka bat ez, guai, mm, <laughs> mahi <laughs> Bai, baina uh, bon, ba, berak baitu kalitate uh, bon, ba, biziki zerri untxata taulatzen du. Ba, ezkerra uh, biziki hona du, bieskikin ahazen da, eta ara, behaz... Uh... Ah, Agarra da ez, nesketan uh, usu egebexaz ari Bai, bai, bai, egia. Be, bakarren eta ida, ezkerarekin... Uh... Eh? Ez da bakarra, baina gehienak errebesaikina egira, egia da. Zer da, bigarren gibelekoa, oberena? Uh, eh, Xapelketa untan? Mm. Oroak. Xap, uh, eh, oroak ez dakit, zenta hor badira, dibidez, uh, ara maika elgezabal hor mementon ez dena ari gehiago, baina uh, maila hona dina, bada maia etxereku palantxan ez baina... Uh, Entzinetik ari da, maia etxereku. Uh, ari da, baina palantxan izana izan da ere Eta, bon, bai, bigarren... Uh, Maritxu uzet, berra da? Maritxu uzet, uh, lehen lehena, <laughs> eta okonetik. Ez zinunkitua. <laughs> Ez zinunkia, ara. E, ez zinunkia, haipatzen ez, zuzuetako... Eh, ez, be, horretzak aleitzen dut bigarren ah, ordean... Eh. Bai, bai, bai, bai. pentsatzen oan eh, Maritxuren gibeletik bi erremat mat behar zela. Hori da. <laughs> Eta gero gaztetan, badira, zonbeitzu eldu direnak, hor, ah? Marisko eta nola dira hor? Bai, bai, bai, be, ma ere, maila, maila ona dute, gero egia da, mementoko ez dutela, eh, ez dutela irabazten, baina nara, bada, bai, bai, bada, gazteria folita. Behar dela, bela ona li bat, partizerat, uh, utzi edo? Be, ez dakit, bentsatzen dut horiek aski aspertiak direla ikustia gubezalako uh, eh, zaharrak beti hor, baina... Uh... Bai, metzute hain zaharrak, ere zaharrak. Ez gira hain zaharrak, baina horiek baino hainitzu zaharrak, horreik. Nogira zaharrenak hor... Uh... Be, ah... Zumenturaz? Uh, Ego gira ez gero uh, zahenetan, me bat dira maikata Maga... Stefani, ah, okay? maika Magali, menturaz? Bai, eta bon, gero behar dintxu. Eh, Menazia ez dute behar gogo Ez, ez, ez, ez, oita ama bost urte inguru. Ara, oita ama bost urte tan, ino pilotan hartzeko palantxan? Bai, bai, bai, baina horiek baute amak guti hau. Bez, uh, bon. Ba, baina zuek zemat, zemat urte tan, elduzin ez den lehen mailera? Egu heldu ginen, uh, eh, ola, zait, bai, berdin, piskat lehen txau, berdin, piskat uh, eh, lehen txau, bai, bai, eh, horien adin berian, eh? Berdin txu, eh, berko dute goitatu, beste bezala, eh? ziren hain belaunaldietan onako uh, maritxuzet baino lehen eta maika baino lehen eta Zulen mailera sartu zinelaik nox zen oberenetan? Mamu Ma, eh, gero izan dira zeian, eh, Nikol zeian eta bo, gero maitearan hori eh, lehenago, baina horiek. Eta, Eta bai, bai, bai, bai, ere. Bai, eta gero uh, uh, zabal eta fin, bai, legete, uh, legete eta ara. Uh, magalikom adreta, ezkerarekin eh, ari da bieskuekin, eta uh, altz, Silvi Altzuetekin ari da, parezparekoa parekoa okanen duzu horzuk eh, igandian, hain zinortan, eta be, Silvi Altzuetetaz zer egan? Gauza bera, bieskiak baditu, uh, eh, bizikisusen ah, ari da, bai, hmm. ari da, eta berdin, uh, biziki uh, jokulari hona da, erna dut ez dakik uskula noat joko din, eta beti, uh, barda, adiegon, uh, aski zaila da jakitia noat, ez da, ukaldi guziak baditu. Eskuina, lentsarian, ara. Zinez, ez dut guztuen nola irazten aldu zuan, eh? <laughs> Ebe, entzatuko gira, gero gukere baditugu gure, ah. Eh, gure... Eh, zikere, zikere, zikere. Entokzen ari eh? baitzira, pixka bat, Ez, oh? Ez, ez, ez, jokularionak dira, gero, bon, einen dugu... Zilbio, ez da gazte gaztea? Ez, ez, ez. Azkenetan... Bai, bai, gubaino ah, Zenta, maia zerek, zure adina du? Bai. Ados. Eta amaia zerrek ere goiti egin du, oberenetan da gibeletik, amaia? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, oberenetan da, hori patzen baitzin bigarjena, hor gaindi da ere. Bai. Bigarjen, bai, bai, irugarjen. Menturaz, uh, balinean hobeki, ez? Bo, ez dakit, gero, ez dakit. Ba, nik janezake palantxan hobeki. Balinean selekzioan joan baitzen. Uh... Bai, baina uh, eh, palantxan badu uh, eh, indaganitz eta gara pilota inakosten dira. Eta geholtzo mendiren kalitateak, ba, edo, eta alde txagak ere pilotan, nahi, bai, nahi bali maituzu denak aipatu, nunduzu pundu haula? Hor uh, dian, Bai, bai, bai, baditut hainitza. <laughs> E, eh, kalitateak ranezake boa defentsa, eh, badut, e, eh, hortan beti entzun dut hori, eta alde txarra berba ataka, berdin ez dut aski atakatzen, edo batzutan sobera ere nola naika, eta ez beti berdelaik, baina, bon, ara. Gero gainetik aski guzti aizea iniz, eta errebesa ekin guti xau. Nor da zuen entrenatzailea? Jamuntxo errazta Bon, entrenatzaile bezala? ikusten ditu, ikusten du nik lehiak eta batzutan, jokolari bezala ona da hasteko, entrenatzaile bezala? Entrenatzaile bezala ere, ba, guai aspaldi zautzen gitu, behaz badaki uh, nola... Badu fama, eh? Entrenatzaile bezala edo diokulari bezala? Entrenatzaile bezala ere, badu fama ona. Bai, bai, bai, ez ez entrenatzaile biziki ona da, biziki eh, urbiletik segitzen ditu, beti hor da, haste buru guziz hor da, eta kontseiloak ere maiteko, eta, eta behar den bezala mintzatzeko ere, zenta batzutan uh, badugu horren beharra, ina hosteko beharra, beberesikinik, eta ara, be, ez untxa, un, untxa konten gira. Final erdia, eh, nun, nun jokatzen alda, gakoa zer izaiten alda hor? Ikusiz parean eh, dutela bi biziki adreta, ezkerrarekin, <laughs> biziki ona, kutsik ez dutenak egiten, zure eh, ona, baina ez hain ona. uh, <laughs> eh, behar ba, afixikoa, lehen, gauza da mm, aitzinekoa, aitzinekoaren gainetik pastu, hori xaur. Pilotak endu. Pilotak endu, eta gero fisikoa. Berdien horren gainean, hobeak gira. Ah, beza, irauna hazi, pixka bat partida? Entxatuko. Kintze horiek, bai. luza arazi Hori da. Ongida zuretako defentsan onatzira, luzeak zein dira kintzeak? Mm, bai, bai, gero hori gure eh, pundu, eh, bai, hortan berdin, eh, kintzeak fite joaiten malin badira, guretzat markatxarra da, aldiz kontrekoa berdin, untsa, hobekin. Multxotan agapatu dituzue? Galdu dugu bost punduz. Ah, egibantxa, egibantxa da zeite gana idu edo nola Bo, joan zen? Partida tinke gure itzinean ziren, uste hau uh, obiki algirela gu, baina uh, bai partida ere, berdin trinketak ere iten du, bo, itzkusiko. Ah, berdin txugira, eh, uh, pentsatzen dut, uh, irazten alduten bezala guk irazten aldugu. Trinketa biziada biziada rangoitzekoa? eskuskan asteko bai, pentsatzen dut palantxan ere. Bai. Ez, eh, hor noren alde da trinketa hori, gehiago horien alde edo? Bo, ez dakit, uh, ez dakit, berdin egalen nuke gure alde, baina bai gugin baino biziago baita, eta bai gugin, uh, baina ez dakit, bo, berdin Beste final erdiaz bihitz, uh, badakit badela eh, Elori Borda eta Maritxu Huzet, eta beste parea, nor da? Uh, eh, Elkatiali ez, barkatu, uh, uh, Laje Soro, uh, Veronik Ferlen eta Maite Lafarga. Hor, favorito garbi bat? Bai. Uh, ah, Xapelketarenako ere? Ah, bai, bai, bai. Horiek dira? Bai, bai, bai, dudai gabe. Multxuetan no, zerintzin uten horien kontra? Horiek dira, no, horiek. Uh, uh, Maritxu Huzet eta Elori Borda. Ah, bai. Eh, balinean uh, galduzuten? Bai, be, bai, Paris Parisan zen finala galdu zuten, bai. Aski, bon, be, argitu dena. Larri sororen kontra, no? Ez, zen Kamboa jaka, zen uh, Severin Irrazet eta Stefani hmm. Bai, ez bat? Uh, bai, gero iduriz uh, eh, mm, kamboko gibelekoa, bai honakoa dena jatorriz uh, eh, izi argintua izan zen, hor, zeberin graziat, eta eta itzinekoa ere, untsua trenkatzen aitzinan, maritxu zatek rentzit, bo, etzin, etzutela gauza hondik iten ari zen. E, Lorri e, pixka bat ondoan pastu zela? Ah, ez dakit, bai. Entzun, entzun direnak, eh, azteko. Titulua, irabazten alduzu gala ere? Ah, ba, hortarat, hortarat, uh, albiangira, hori edugu helburu bai. Finalerdia, Lenik? finale erdia lehenik eta gero finala. Ezko, bi partida handi aterako behar, Bai, bai, bai, hor, ez finala nun izain da, ba? Finala aurtin izanen da, eh, ez uh, ibiako itzuntan bestian. Ala, nafaguaren ikunaren bezperan. Hori bera. Hobe, larun bat aigan diarik imano hor. Bai, bai, eh, bai. Sekatzen bazira agian. helburu bat aurten zuretako Mexiko da? Bai. Bai, helburu tzat hartu duzu. Bai, bai, bai. Eh, balinean? Ba paretan. Ezker paretan. Uh, nahi bozu, deitu, deitu banazka, galdinez uh, zer nahiago ginen, trinketa edo ezkerpareta. Gero jakin behar da, uh, urta gil unda jartio, ez ginakien, ea ezker pareta izan entzen. Zenta, ian hor joan den munduko kopan lehen, aldia, lehen aldikotz izan zen. Baina, uh, etzen seura behiz, errepikatuko zela modalitate hori. Eta behaz, jakin dugu uh, urta baiatz. Ez dakit, bakizun argia badira, ez da bai da undiak, momentu untan, uh, eh, pareta eta trinkete artean, ea jokalari batek biak iten aldituen, eta zieri aut, autua eman zaizue, bat ala bestea autatzea, zuretako da edo, edo selekzionatzaileak behar du autatu zu hemen, aizan entzira eta zu hemen. Be, ez dakit nik untxatxe maiten dut autatzia, zenta laike joko lariak eh, guk gure guztiak, eta gero oiak bideratzen gituzte ere, jaiten daukute eh, hobekio ikusten zitut hortan edo hortan, baina gero laike joko da, ene ustaz uh, eh, autatzia bai. Eta joko lari batek inditzen biak? Be, ustaz hori da gertatuko, uh, erri batzuetan hori gertatuko da, eh, nik pentsatzen dute, adibidez... Uh, Argentinan, uh, pentsatzen dugu, ez dakigu, baina pentsatzen dugu Argentinako gibilekoa, ez aliko dela bai trinketan, bai ezkerparetan. Ez dakit. eta frantzeko selekzioan? Ez, ez, ez, hori segur ez Baina ongi iruditzen zaizu edo... Uh, nik pentsatzen dut eh, gero, uh, adibidez, bifinala bali madira jokatzeko, uh, ez zinezko dela. Uh, edut, bifinala behar bali jokatu Joko, lari imer baitu biak. Baina izenak eman behar dira, eta jokera atxikitzen alda, bai. gero hautatzeko gizan. Bai, bai. bai. Hortan utziko dugu gaurkoa, demora intzina baitoa, eskertuko zaitugu, argi holtzo mendi, xantza honek janez igandeko. eta eskertuko ditugu gugutik etorriak diren unarat, eh, espresari, naiz, panchika Pantxika laga mendi eta Kristian Osafre. Eta, bombe, mendikarat berri zaipatuko dugu, biztan, bistan da lasterkaldi horit. Besterik ez olatz, kiroli zordoak? Hori da, kiroli ebe be eh, larumatuntan siak tegitan eh, be obriv, jasbiliren eh, askena, segituko dugu zuzenean, baita ere Grenoble eta diron, eta igandean pilota seiontan berezkoen finala, zorret dukazu lagetxe arizmendiren kontra, Magari Zubilaga eta Patrik Ozafrenek komentatuko dute, beraz, besterik ez, jokoz kanpo, saioaren dako, segidan... Marianezekin, usten ez Katialinekin usten zaitu zegu, onda iziela saioarekin.